для слухачоў старэйшых за 16 гадоў. Літаратурная анталогія. Шаноўныя слухачы, прапануем ваша ўвазе старонкі кнігі Івана Шамякіна трывожнае шчасце. Выканаўца артыстка Маргарыта Захарыя. гэта я цябе папярэдзіў, дык ты паспеў нукнуць. А каб я адразу пікнуць не паспеў бы, пайшоў бы твой пісталет на дно, а ўслед і сам. Я вяслом па галаве, каб доўга не боўтаўся, я, брат, і ратаваць умею і тапіць каго трэба. Пятро адчуў, як пахаладзела патыліца. Ён зразумеў, што ў барацьбе пасярод ракі, каб такая барацьба ўзнікла, ён бездапаможны з усёй зброяй перад гэтым сівым, скудлачаным, нядужым на выгляд старым. Але разам з тым з'явілася перавага і павага да яго і давер. Не, не 10 марак патрэбны былі старому, а нешта іншае. Магчыма, нават пароль. Сваіх адносін да новага парадку стары не выказваў ніводным словам, але Пятро чамусь адчуў ім надзейнага чалавека і сунуў пісталет у кішэню. Не будзем сварыцца. Мы ж старыя знаёмыя. Леп скажы ты, часам не адтуль. Кіўнуў ён у бок мястэчка, якога адгэтуль з ракі за выступам берага не было відаць. Стары ведаў, дзе пераплываць далей ад лішніх вачэй. Пятро пазней зразумеў гэта. З таго, а што? У вас там урач працавала Марыя Сергеевна Пясоцка. Лодачнік пільна паглядзеў яму ў твары і ўдакладніў: Марыя Сергеевна Кутека гэта муж у яе быў пясоцкі ага працавала і цяпер працуе працуе дзе у бальніцы дзе ж яшчэ пры любой уладзе людзі хварэюць па-філасофску разважліва сказаў ён і крыху памаўчаўшы спытаў а ты адкуль ведаеш нашу доктарку лячыўся ў яе схлусіў Пятро, каб не паглыбляцца ў лішнія тлумачэнні. А! Шовін <laughs> уткнуўся носам у пясчаны бераг якраз супраць глыбокага рова. Такія равы ў высокіх берагах вымываюць вясновыя воды, шукаючы найкарацейшы шлях у Дняпро. Каля самай ракі яны глыбокія, шырокія, далей у поле мялеюць, звужаюцца і разгаліноўваюцца як дрэва. Там, дзе ёсць крыніцы, раўчакі жывуць усё лета, але большасцю летку сухія. Пятро зразумеў, што стары знарок прывёз яго да гэтага рова, каб зрабіць больш бяспечным яго далейшы шлях на палявым правабярэжжы. У грудях калыхнулася цёплая хваля ўдзячнасці. Вось ён, які гэты дзед, мудры, хітры, асцярожны Пятро ступіў на чыста вымыты пясок і прытрымаў човен, бо стары ўжо ўпёрся вяслом у дно, каб адпіхнуцца. Дякую, дзядуля. Не крыўдуй, што я так. А. Бог з табой, адказаў той сумна схіліўшы галаву. Будь здаровы. Будь здаровы ты, сынок. А калі Пятру адышоў, стары раптам ціха паклікаў: "Слухай, хлопец, ты да доктаркі. Эх, будь асцярожны. У школе немцы". Пятро павярнуўся, кіўнуў галавой: "Разумею. Дзякую". Ён помніў, што школа недалёка ад бальніцы цераз вуліцу. Упэўненасць старога, што ён прабіраецца ў мястэчка, навяла на думку наведаць сеневу маці. Але, але, ён павінен зайсці да яе абавязкова. Гэтага патрабуе памяць сені іх дружба. Пятро спыніўся ў задуме на дне былога ручая. На белым утаптаным пяску, паабапал на схілах рова раслі каліна, шыпшына, яшчэ нейкія густы, калючыя кусты — Убачыўшы на пяску свае сляды, партызан збочыў, падняўся па схіле ў гору, агледзеў поле пустое маўклівае і лёг у кустах над абрывам. заходзіла сонца. Рака была ўжо ў цяні крутога берага. На верхавінах лугавых траў гарэлі апошнія праменні. Уніз па цячэнню адзінока плыў човен, недзе далёка рыкала карова. Лёгкі ветер прынёс пах пераспелай збажыны, закружылася галава. Трохдзённыя пераходы кіламетраў па 50 бессонні перажыванні гэтага дня моцна знясілілі. Некі час Пятро нібы павольна правальваўся ў глыбокую яму, дзе згушчалася цемра, глухлі гукі, згасалі думкі, як вуголлі дагарыўшага вогнішча. І рабілася лёгка і хораша. Але раптам зноў узляцеў на паверхню. Сапраўды цямнела, у небе загарыліся зоркі. Унізе каля ракі збіраўся туман, у галаве стала ясна, быццам добра адпачыў зноў, завірыліся думкі. Так, я наведаю яе, мы разам паплачам над яе і над маім горам. Ёй, маці можна сказаць пра ўсё, бо толькі любоў маці сапраўды мацней за смерць, нішто ў свеце не можа яе студзіць, пахіснуць. Але навошта мне быць вестуном гора? разбураць апошнюю надзею. Няхай спадзяецца верыць, так і будзе лягчэй жыць, а я магу умацаваць гэтую веру, калі перадам прывітанне ад сені, скажу, што ён застаўся на батарэі. Не, не, не, не, я не змагу так хлусіць. Я выдам сам сябе. Да і навошта? Ад гэтай страшнай праўды нікуды ёй не дзецца, яна ўсё роўна прыйдзе да яе. Прыйдзе разам з вызваленнем, перамогай. І тады ёй будзе яшчэ цяжэй, калі навокал будзе радасць. Няхай цяпер, калі гора ва ўсіх лягчэй перажыць і ўласнае гора, яна мужная жанчына і ўрач – Няхай больш будзе ў яе сэрцы нянавісці да ворага. рваліся як нетрывалыя ніткі. А на чорным небе загарэліся новыя зоркі, яны перашкаджалі думаць. Зорак стала безліч. Вось яны калыхнуліся, заскакалі з месца на месца, і ён таксама калыхнуўся і некуды паплыў, гойдаючыся, як на хвалях. Не, не, не, не, ён павінен ісці. З натугай падняўся, бо ногі здранцвелі і забалелі грудзі ў тым месцы, дзе былі раны. Пасля ён доўга ляжаў яшчэ недалёка ад мястэчка ў недаспелай грэчцы, ад якой пахла мёдам. Адтулі ў цемры безмесячнай ночы быў відаць белы будынак бальніцы з адзіночным цьмяным агеньчыкам, мабыць, у дзяжурным пакоі. Але трывожныя гукі, што даляталі з мястэчка, прыглушаная музыка, галасы і спевы камусьці дужа весела. Калі гэта немцы, што ў школе, разважаў Пятро, тым лепш для мяне. Больш весялосці менш пільнасці. Дзе ў іх могуць стаяць вартавыя? Каля школы, вядома. Каля бальніцы, А навошта вартаваць хворых? На дабрывам, каб сачыць за тым лясным берагам, адкуль могуць прыплыць партызаны, але ўсяго дня пра не загародзіш, не хопіць вартавых. Я пераплыў дзень, ды мястэчка не абгародзіш штыкамі. Пятро помніў драўляную хаціну за бальніца, у якой жыла Марыя Сяргеевна, паказвала аднойчы Саша, калі яны праходзілі міма, нават звала зайсці пазнаёміцца з урачом, але ён пасаромеўся. Ды і Сеня неяк расказваў, што маці ўвесь час баялася, каб іх хаціна вясной ці пасля добрага ліўня не апынулася ў Дняпры. Ён... Ён поўз па грэчцы, па калючым ржышчы праз межы з сухім пустазеллем, як многа стала межаў. Раз пораз спыняўся, прыпадаў вухам да зямлі. Зямля маўчала. Гукі былі ў паветры, чужая музыка, чужыя спевы, п'яныя выкрыкі, балююць гады. Яны злавалі гэтыя гукі, напаўнялі сэрца лютым гневам. Эх, гранаты! б вам туды паразіты. Калі дапоўз да рэштка ў былой агароджы і пачуў смурод прыбіральні яшчэ больш узлаваўся і абразіўся. Ворагі смела балююць, а ён мусіць паўсці па роднай зямлі, каб убачыць маці друга сказаць, што загінуў яе адзіны сын. Даволі. Пятро падхапіўся на ногі. Калі тут бальніца, то ў прыбіральню ходзяць хворыя, і над таго, хто будзе ісці адгэтуль, не павінны звяртаць асаблівай увагі. Падмацаваўшы сваю злосць такім лагічным разважаннем, ён на поўны рост, але павольна, як ходзяць хворыя, рушыў да хаціны, якая чарнела з боку белага будынка больніцы. ты раптам угледзеў тых, што весяліліся. На другім баку вуліцы ў школе, нябачнай за густымі прысадамі, было адчынена адно шырокае акно, і іншыя вокны былі відаць замаскіраваны, а толькі гэтае смела глядзела ў ноч. Разбальнічны двор за раку на лух і далёкі лес, як бы кідаючы выклік тым, хто хаваецца там у лесе гаспадарам зямлі. Так здалося Пятру, і ён ажно закалаціўся ўвесь. У вялікім класным пакоі, можа, у тым, дзе вучыўся Сеня, танцавалі фашысты. Дык хіба можа ён, партызан, прайсці міма? Хіба можа прыйсці да маці з адным сумным паведамленнем аб смерці сына? Хіба з гранатай у кішэні ён не мае права паглядзець, як весяляцца ворагі і пайсці далей. Калі ўжо рызыкаваць, дык толькі так, каб адпомсціць за сеню, за сябе, за Сашу, за ўсё тое светлае, што страчана і растаптана, Калі ён можа так здарыцца, не прыйдзе да маці сені, няхай хай яна даруе. Пятро павярнуўся назад у поле. Адышоў паволі, потым нахіліўшыся пабег, перабег дарогу і па-за гародамі за школы было некалькі хат падкраўся да прысад маладых таполяў лісця, на якіх у гэтую ціхую бязветраную ноч спалохана трапятала. Школьная гароджа была некранутая, не тое, што бальнічная нават умацаваная, зверху абнесена калючым дротам. Безумоўна, можна пералезці цераз дрот, але Пятро пабаяўся, што на ім зроблена сігналізацыя, і папоўз уздоўж агароджы, шукаючы якой-небудзь шчыліны. Умацаваліся сволачы. У адным месцы ў лагчынцы штыкеціны былі крыху падняты ад зямлі. Пятро падкапаў рукамі, и пролез. У школьным садзе, праз які ён прыбіраўся, стаяў густы водар спелых яблык. У голодного хлопца жно потекла слина, нестерпно захотелось подняться и сорвать хоть один яблык, але... И он перемог такую спокусу. Вось и будинок школы, низкие долги, над дахом узнимаются узорное небо черные пики тополев. Петро прислухался. Знадворку тихо, и у школе стихла музыка ці не разыходзяцца, падумаў ён з трывогай. Трымаючы ў левай руцэ пісталет у правай гранату, ён шпарка прабег апошнія метры, прытуліўся да цёплай сцяны, ад якой пахла нагрэтай смалой. Не, яны не разыходзяцца, яны рагочуць. Няхай... Няхай, няхай парагочуць яшчэ хвіліну, многім з іх больш не прыйдзецца рагатаць на гэтым свеце. Не адрываючыся ад сцяны, ён асцярожна пасунуўся ўздоўж яе да вугла. Шырокая паласа святла легла на дарожку, пасыпаную жоўтым пяском, на акуратна падстрыжаны куст бэзу, на калітку. Пятру ўбачыў усё гэта ў адзін міг, асабліва калітку. Адразу адзначыў, што над ёй няма калючага дроту. А яшчэ ўбачыў, якое дзіўнае ў святле лісце таполіў, не зялёнае, а срэбна-алюмініевае, як луска рыбы абышоўшы ганак, ён апынуўся каля адчыненага акна зазірнуў пакой. Яны сядзелі за сталом, падымаючы чаркі. Пятро палічыў: шэсць афіцэраў і дзве дзяўчыны. Адна залівалася п'яным смехам, другая з гуллівай сур'ёзнасцю гаварыла свайму суседу, ківаючы пальцам: « Я вас пакараю от варта. Колькі разоў я вам паўтарала па-руску, трэба казаць не дзевкі, а дзевушкі. <laughs> Вам не даравальна, вы не густаў, які ні бэ, ні мэ, ні кукарэку. Пятра перасмыкнула ад гэтых слоў. Шкуры продажныя, а не дзевушкі. «Волен вир дойч спрехен, либе метхен!» Закричал офицер, поднимаючися. «Хайнен тост аусбринге!» «Будем говорить по-немецку, милая девчата, и пропоную тост!» «Гэта ты, Генрих?» Пачуў Пятро ззаду тихий голос. Ён не вздрыгнул, не кинулся утекать. Спокойно узняв руки над головой, вырваў чаку і па-жаночаму з-за левага пляча шыбануў гранату ў пакой на стол. Тады толькі адскочыў у тень пад таполі. пагасіў святло. Пятро кінуўся да каліткі, моцна піхнуў яе, Яна з трэскам адчынілася, ён выскачыў на вуліцу і пабег у поле, але крокаў праз колькі спатыкнуўся, падумаў: "Няўжо я так стаміўся?" Падхапіўся, але хутка зноў спатыкнуўся, быццам невядомая сіла штурхала ў спіну, адчуў у сяродку гарачыню ранены? Чым? Калі? Відаць, стрэл вартавога прагучаў адначасова з выбухам, а таму ён не пачуў яго. Чамусьці прыйшла думка, што ратунак не ў полі, куды ён убяжыць, а там, за Дняпром, сабраўшы апошнія сілы, ён кінуўся туды праз бальнічны двор – На момант з'явілася адчуванне надзвычайнай лёгкасці, здавалася, што ён не бяжыць, а ляціць, і, можа, вось так, скочыўшы за брыву пераляцець Днепро, хутчэй бы, хутчэй бы, хутчэй толькі абрыў, хутчэй, ды... Тая сіла, што спачатку штурхала, пачала раптам цягнуць назад, як бы жадаючы паваліць на спіну. Ён павярнуўся з намерам адбіцца, ударыць нябачнага ворага пісталетам, стрэліць яму ў твар, але перад вачамі шуганула чырвона-зялёна-жоўтае полымя. Быццам паўночнае зянне сарвалася з недасяжнай вышыні і падае проста на яго. Ён павярнуўся, адхіснуўся, закрыўшы твар руками. На досвідку Лялькевіч дабраўся да лагера. На ўзлеску яго спынілі вартавыя. Ужо тады, калі ён стомлена кульгаючы пачаў па камандзірску трывожыцца, няўжо спяць, а можа зняліся, З маладога дуба сыпанулі буйныя кроплі расы, ледзь не на галаву яму зваліўся чалавек, прыставіў ствол вінтоўкі да грудзей – хвілінчку шаноўны пан ёсць размова хлопец быў незнаёмы папаўняецца трат задаволена падумаў лялькевіч У вачах вартавога скакалі гарэзлівыя чорцікі ад прачування цікавай размовы з варожым агентам. У такі ранні час добрыя людзі спяць шаноўны. Лялькевіч усміхнуўся. Вартавы нахмурыўся, намерваючыся, мабыць, праявіць усю сваю суровасць, але яму перашкодзілі. Голас ззаду загадаў: «Апусці вінтоўку свой. Лялькевіч павярнуўся і ўбачыў аднаго з ветэранаў, з тых партызан, якія прыйшлі ў лес разам з ім самым пачатку вайны. Добрый раніцы, таварыш камісар. Thank you. Сябры выслухалі старонкі кнігі Івана Шамякіна трывожнае шчасце. Выканаўца артыстка Маргарыта Захарыя.